Bilmem deyim Allah Allah aşkın elinden. Hay hay bilmem deyim Allah Allah aşkın elinden. Kan de gideyim aşkın elinde Kan de gideyim aşkın elinden Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليك أحمد